بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله تعالى في القرآن المجيد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zaidi mtume wetu kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam <clears throat> tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali ambazo aendelea kutumiminia na kubwa zaidi likiwa ni ni'matul islami wal iman falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd katika darsa iliyotangulia tuliweza kukumbushana baadhi ya juhudi ambazo wema waliotangulia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na wengine wengi katika uh, as-salaf as-salih ukakamavu na bidii ambayo walikuwa nayo katika kujaribu kuzifanyia islah manyumba yao kuyafanyia islah au kuwafanyia islah wapenda wao wawe ni familia zao watoto wao na wengine ambao wako chini ya ulinzi wao katika majukumu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na tulianza kwa kutaja aya hii ambayo tumetangulia kusoma aya ya 132 katika sura Taha ambapo Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha waamrishe familia yako ahli zako kusimamisha swala na uwe na uvumilivu na ukakamavu na subra kwa hayo na kama alivyotaja Sheikh tulisema ya kuwa ni Nabi Ismail alayhi salam ndiye anayeambiwa maneno haya lakini maneno haya yanaelekezwa kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam na aya ambayo yamzungumzia Nabi Ismail alayhi salam na kusimamisha kwake swala iko katika sura iliyotangulia يعني سوره امبايكو قبل طه امباي سوره مريم امبابو الله سبحانه وتعالى اسما واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ketika ayah hiya surah al-maryam aya الله سبحانه وتعالى wa ta'ala anatueleza kuhusu ukakamavu ambao nabii Ismail alikuwa nayo alayhi salatu wassalam kuhusiana na kuamrisha kwake watu wake kusimamisha ibada hii tukufu ya swala na tukamalizia darasa iliyotangulia kwa kutaja kisa cha nabi Ismail alayhi salam ama nabi nabi Ibrahim alayhi salam ambapo nabi Ibrahim alipitia mitihani mbalimbali mbali. alitumwa kwa watu ambao walikuwa ni ubadul asnam walikuwa ni ubadul authan watu ambao wanatengeza masanamu kwa mikono yao na wakayaabudu hayo masanamu na tukakumbushana ya kuwa Ibrahim alayhi salam hakufanya mujamala wa aina yoyote Ibrahim alayhi salam hakujiambia ya kuwa hawa ama haya maasi yanafanywa na kila mmoja akiwemo baba yangu mzazi kwa hivyo yeye akajikalia akaamua kufanya kama wanavyofanya watu la bali Muislamu anapopata haki anapojua jambo ambalo ni la sawa lafaa kufanywa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia na akawaona watu wanafanya kinyume na hicho basi yeye ni lazima ajikakamue na kuwafikishia watu ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na akitarajiwa akitarajia kukumbwa na mengi katika matatizo atakumbwa na mashakil za hapa na pale atakumbwa na mitihani ya hapa na pale kama alivyokumbwa na mitihani mikubwa nabi Ibrahim alayhi salam lakini muslamu akiwa nia yake ni ya khairi anataka jambo la khairi liweze kuwafikia watu anataka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuendeleza ujumbe wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ya albalagh ya kufikisha ujumbe wa Allah basi Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia matatizo na mitihani na misukosuko ambayo yatampata kwa sababu ya da'wa anayoifanya kwa hivyo tujifananishe na baba yetu Ibrahim alayhi salam katika jambo hilo la kusimamisha tauhid katika miji tamaa yetu na kuwatahadharisha watu na mabaya ya aina yoyote ikiwemo shirk ndio maana anamwambia baba yake lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a yansahu walidah anamnasihi baba yake na kumwambia ewe baba yangu mpendwa bona waabudu vitu ambavyo au kitu ambacho hakisikii wala hakioni na wala hakikusaidii na chochote hakikufai na chochote na anambainishia baba yake njia ya sawa anambainishia baba yake njia ya tauhid pamoja na kuwa mzazi yuko mkali naye kama ilivyoripotiwa katika sura hiyo ya Maryam lakini yeye Ibrahim alayhi salam ako makini hana presha hana fujo hana matusi anamzungumzisha baba yake na watu wake kwa hikma ya hali ya juu na akiwapiga na dalili za hali ya juu na wakati mwingine hata wao kudua na kuzubaa lakini pamoja na hiyo wengi wao hawakupata hidayah nabii Nuh alayhi salam vivyo hivyo alijibidisha alijikakamua kuwafikishia watu wake da'wa hakuchoka asema qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara Allahu akbar usiku na mchana nabii Nuh alayhi salam yuko mbioni kuwalingania watu wake yuko mbioni kuwafikishia watu wake ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba yake hakuisahau alayhi salatu wassalam tuona nabi Ibrahim kama tulivyotangulia kusema anang'ang'ana na watu kule nje lakini hajasahau nyumbani kwake baba yake mzazi yuko naye anamnasihi anampa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hajasahau nyumbani kwake huyu naye nabi Nuh alayhi salam anang'ang'ana na watu kule nje anajibidisha anafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala lakinahu ma nasiya baitahu wa ahlah hajasahau nyumbani kwake na watoto wake mtoto wake huyu Nuh alayhi salam anamuita wanada Nuh ibnah Nuh anamuita mtoto wake mpaka wakati wa mwisho wakati ambapo gharqa imeshawadia anamwambia mwanangu panda pamoja nasi wachana na hawa makafiri usi, usijiunge nao hivi karibuni wataangamia njoo pamoja nasi muamini Allah subhanahu wa ta'ala na Allah jalla jalaluhu atakuokoa na matatizo haya ya dunia na kesho akhira harisun ala najati ibnihi wa dhahabihi ma'a ahli al-iman wa adami dhahabihi ma'a ahli al-kufr fayadhill na Nuh alayhi salam kama ilivyokuja katika suratul Hud aya ya 42 na aya zingine katika sura hiyo Huda Nuh alayhi salam yuko makini ili kuweza kumfikishia njia ya hidayah mtoto wake na awe pamoja na ahlul iman waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na ajweke mbali na ahlul kufr watu ambao wamemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala na akapotea njia Nuh ako makini kumsisitizia mtoto wake hivi ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndiyo njia yao yote katika kuhakikisha wamefanya majukumu yao ya kuchunga waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyachunga watoto wao familia zao majumba yao kuhakikisha ya kuwa yako kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala Yaqub alayhi salam tunakumbuka yaliyojiri kati yake na watoto wake hasa mtoto wake Yusuf alayhi salam Yusuf alayhi salam alipomwambia baba yake kuhusiana na lile ndoto aliloliota baba anamwambia ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida e mwanangu haya ulionaambia mimi nayaona ni makubwa kwa hivyo nakuomba usiwafichulie ndugu zako usiwaeleze ndugu zako haya yaliyotokea kwa sababu huenda wakakupangia vitimbi huenda wakakupangia mambo ambayo yatakuwa ni yenye kukudhuru na hii Yaqub alayhi salam anaonesha ya kuwa anamjali mtoto wake huyu Yusuf na pia anawajali watoto wake wale wengine anamwambia Yusuf usiwe fitna kwa ndugu zako kwa sababu sisi wanadamu ni fitna ba, baadhi yetu kwa baadhi wajalna ba'dakum li baadhi fitna Yusuf akawa ni fitna kwa ndugu zake ndugu zake nao akawa ni fitna kwake na hili ndilo baba mzazi ambaye anajali nyumba yake anawajali watoto wake alikuwa yupo makini kuweza kuwarekebisha watoto wake wasi, wasifike katika hali hiyo ndio maana ndugu zangu لذلك ينبغي أن يهتم بصلاح البيت أن يهتم بصلاح البيت بصلاح الولد بصلاح النساء asema Sheikh Khalid hafidhahullahu ta'ala ndo maana yampasa ya aweze kusisitiza nyumba yake kuwa sawa kwa kusisitiza watoto wake wawe katika njia ya sawa ya wanawake wake kuwa katika njia ya sawa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu kama qala Allah azza wa jalla kwa sababu anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an آه، الله سبحانه وتعالى كما الف وسما كتك ايه باية كوجة الولد والزوجه والاهل فتنه يفتن الناس بها ويمتحنوا يقوى watoto mke na family kwa jumla ni fitna ni mtihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa watu katika hii dunia Allah asema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah enyi mlioamini msisiwashughulisheni mali zenu na watoto wenu ikawatoa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa conscious na Allah subhanahu wa ta'ala kimalizia ndugu zangu asema al-Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika رساله ياك النصيحه الربانيه اسمى ان الله اعطى العبادة والقوه والصحه وما يتبع ذلك من مال واهل وولد واه من مال وولد واهل وغيرها الله سبحانه وتعالى amewapa watu nguvu akawapa watu afya na mengine kama hayo kama vile mali watoto familia na والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان أسمى شيخ نواتو kulengamana na neema hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa mali watoto nguvu afya na mengineo wamegawanyika katika vikundi viwili qismun sarat hadhihi an-ni'am mihanan wa niqman wa ibtilaat kwa kuna kikundi miongoni mwa wanadamu ambapo khairi hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa imekuwa ni mitihani mikubwa kwa kwa, kwa wao na misiba mikubwa وهذا كما ذكر الله عن المنافقين نهاية كما اليوتاج الله سبحانه وتعالى كتكمانا ونافق فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الله Allah awambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum isikushangaze wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam watoto wao na mali zao na hai mengine ambao wamepewa na Allah kwa sababu Allah ataka kuadhibu nayo katika hii dunia wamepewa mali wamepewa mtoto watoto lakini si kuwa ni neema lakini ni nikma wa mtihan wa ibtilaat Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kupitia watoto wao wakama qala 'anil kuffar na kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na makafiri eh, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu khasara na wakafuata yule ambaye haimwongezei mali yake na mtoto wake isipokuwa hasara kubwa katika dunia yake wanaudhu billahi min dhalik yani mali yako na watoto wako wewe ni mitihani wewe ni adhabu kwako wewe wewe ni hasara kwako wewe katika dunia yako na akhira yako ni hasara iliyoje وقسم صارت في حقهم نعما وخيرات ومنحا na wengine watoto na mali na mengineo miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni neema na khairi na na na mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kama alivyosema Allah kuhusiana na waumini rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama wanakuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala watoto na wake wazuri ambao wanapowatazama wanafurahishwa wanapowatazama wanapata raha ya dunia wanapata janna ya dunia kwa nini kwa sababu familia zao watoto wao wako katika njia ya khairi njia ya kumwabudu Allah njia ya kumjua Allah njia ya kusimamisha tauhid katika dunia hii na kufata sunna ya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala hasa muslimu siku zote yeye anafaa kujibidisha kuwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ni neema kweli kwake yeye ajibidishe jibidishe ndugu yangu Muislamu watoto wako wawe ni neema kwako wewe watoto wako wawe ni khairi kwako wewe watoto wako wawe unafurahi si watoto tu bali na wake wako wake zako na wote ambao wako chini ya ulinzi wako wawe unafurahi unaburudika moyoni unapowatazama kwa sababu umewafunza umewafunza tauhid kwa sababu umewafunza sunna kwa sababu umewafunza majukumu yao na malengo ya wao kuwa katika huu ulimwengu wa Allah subhanahu wa ta'ala na jitihadhari sana Tahadhari sana usighafilike na nyumba yako, usighafilike na familia yako. Hakikisha ya kuwa unafanya anavotaka Allah, unajibidisha unavoweza ili neema hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa iwe ni neema kweli na isiwe ni nikma na balaa na matatizo katika dunia yako na akhira yako. Usiwe ni miongoni mwa wale ambao wanaambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara mtu ambaye mali yake na watoto wake hawamuongezei isipokuwa hasara katika huu ulimwengu bali kuwa miongoni mwa wale ambao Allah anasema watoto wao na wake zao ni burudisho la macho yao kwa sababu ya wao kuwaona katika siha katika neema na uh, kubwa zaidi anawaona familia yake na watoto wake wakiwa wameshikamana na dini ya Allah wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wako katika as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'ama Allahu alayhim tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote watoto wetu familia zetu wawe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala njia ya kumridhisha Allah na kuwa mbali na njia ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah